Yeah, yeah, yeah, yeah. Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Hava kapalı ama akalım yes. Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Baba çal bizi çal Bizi de bir çal Orman kanunları dedik DJ kardeş seçip al Biraz bal tarçın zencefil ya da zerdeçal. Hızlı gecelerde lakabımız kara gergedan Ara verme lan Cereyan yine gidik bro güzel bahçe Kerbela Kerbela Ye yeah, tamam geldi yazdım an ve an Bizi zenci diye çalmadılar radyolarda lan Çalala. Ben susmam devam Go. Herkes kan revan kan. Görse beni helal derdi Nelson Mandela Boz. Görsüm şeker gibi şokolade marmelat Yum. Bir lokmadan bozma seni hadi al ye bak Hava kapalı Boz. ama akalım Go. Arabaya bindim bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Akılda kalır Tipim havalı Bu gece de hızlı takılmacalı Beni yakalarsan sakın acıma canım Derin olsun boğulmam açıl adamım Konuşulur rapileri geri geri Kelimenin sana geri verir Fero Bilineli baba gibi serin Kanım Bu gece de bana geli geliverin Canım Çıkın bana geli verin Bugün hava serin dedim dibine geç hadi şöminenin oh. Sıcak oldu dedi gibi Nelly hot, Spotu da açar Emine mi Oh fuck Eski okul dedi adım Mihriban Mihriban Seviyorum hem hemisili minibar Minibar Türkçe rapte yeni nesil biri var Dedi büyük olsun seviyorum minimal Bir Dedim helal sana bu kız nasıl bir kibar Çıkaracağız bu iş meselesi itibar Ki çalacağız kuku eselesi iltifat Dedi kaydet beni SMS'e gir bir bak Dedim bakcam paso bana sarcan Yok ya kardeşime dedim kurtar beni Berkcan Geldi aldı beni arka fonda derman Ankara'ya selam kardeşimdir Sercan Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Akılda kalır tipim havalı Bu gece de hızlı takılmacalı Beni yakalarsan sakın acıma canım Derin olsun boğulmam açıl adamım